perse af is, die een tiende van die tiendes wat jelle van die Israëlieten gekry het, moet jelle vir Aaron as sy deel gee. Dit is mijn manier om vir hom te zorgen. Maak zeker dat jelle net die beste van wat jelle kry, vir die Heere op sy sit. Sê ook vir die leviete, as jelle die beste deel bring, zal dit gezien worden als jelle offer van jelle doorsvloer of jelle wijnpers af. Jelle mag die deel wat oorblij, op enige plek saam met jelle gezinnen eet, want dit is die Heerese beloning vir die werk wat jylle in die tent doen daar waar hy aanbid word. So lang as wat jylle die beste deel van wat die Israëlieten gebring het, vir die Heere op sy sit, mag jylle die reis eet sonder om bang te wees dat jylle iets verkeerds doen. Maak net zeker dat jylle eerst die beste deel van die offers vir die Heere op sy sit voordat jylle die reis eet. As jylle dit niet doen nie, sal jylle doodgemaak word omdat jylle iets geëet het wat net aan die Heere behoort.